بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد U poglavlju koje je prošlo govorili smo o propisu sumnjanja u kufr kafira i oblike i načine na koji dolazi do sumnje u kufr kafira i govorili smo da onaj ko sumnja u kufr kafira da je i sam kafir i govorili smo o tome da to nije opšte pravilo i ne obuhvata sve situacije i da su mnogi to pravilo pogrešno razumeli i preveli i shvatili kao šta ko ne tekfir onoga koga ja tekfirim i on je kafir. A tako, su shvatili to pravilo. Međutim, to pravilo odnosi se na veliki širki kufr, očiti širk, jel tako, širku i badetu jasna djela kufra koja ako insan nakon što ih neko počini sumnja pored toga u njegov kufr dolazi do čega praktično do tjeranja ulaž Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi Praktično imamo jasne dokaze iz Kur'ana i sunneta da je počinilac toga i toga, jel tako, nevjernik, a onda neko to učini pa se poslije toga sumnja u, taj, u kufr takvog, pa onda kažemo šta, ko sumnja u njegov kufr i on je I onda sam spomenuli govor u je da se to odnosi na primjere, na primjer, kogod se pripisuje nekoj drugoj vjeri mimo Islama. Jel tako? Neko kaže da je židov ili kršćanin, ili da je budista, ili da je tamo, ne znam, subotar, i sad neko sumnja u njegov kufr. Kogod posumnja u njegov kufr i on je kafir. tako? Pa smo rekli isto tako navode tamo spomenuli. Ko a, e, psuje ashabe Rasula sallallahu alaihi sallam i vrijeđa ih i proklinje ih i optuži ih u vjeri ili tekfiri većinu njih i usto, kako kaže Ibn Temije usto pripisuje uluhijet Ali radijallahu an ili kaže Džibril je pogriješio kafir je i na kraju kaže šta još i ko sumnja u njegov kufr i on je kafir a to on se odnosi sve na rafi na rafidije batinijske sekte koje odbijaju odbacuju šerijat <clears throat> u cijelini jel tako ko vrijeđa Rasula sallallahu alaihi wa sallam i govori o njemu pogrdno jel tako šta je sa njim nevjernik ako sumnja u njegov kufr isto tako i nevjernik jel tako pa šta je onda tek sa pogrdnim govorom i vrijeđanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogotovo kako ljudi vrijeđaju Allaha u našem području ovdje. Znači, nema nikakve sumnje da onaj ko posumnja u psovača u značenju riječi psovanja kod nas kako se psuje, da onaj ko sumnja u kufr onoga ko psuje Allaha subhanahu wa ta'ala da je i sam kafir. U osnovi, znači generalno, ako jedna skupina neće da tekfiri mušrike, jasne mušrike, jel tako, neće da ih tekfiri, onda to biva sebebom čega? Obaveze podizanja zastave džihada i pokretanja džihada protiv njih. I vodi se džihad protiv njih dok ne bude šta? Sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. A šta je to? Dok se ne u Allaha i ne učini kufr u ono čemu se ibadat čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A od tog značenja da se učini kufr u ono o čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste šta? Da se tekfire mušri. Mušrici. Da se tekfire mušrici. Da se mrze, da se preziru, da se ispoljava neprijateljstvo prema njima. Jer je to od ibadeta. I tako je naređen. I tako nas podučava Allah subhanahu wa ta'ala u slučaju Ibrahima Je Jel tako? Kad kaže on i vjerovjesnici sa njim. Kao što, što, što, što stoji u tefsirima. Je tako? U suri Mumtehane. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه vi ste imali najljepši, imate najljepši uzor u Ibrahimu i onima koji su sa njim, u Fesir kažu, ko je bio sa njim? I vjerovjesnici kao on, jel tako? A sa njim nije bio niko, on je bio sam, jel tako? Ali i oni koji su sa njim u smislu i vjerovjesnici kao on a pa tako šta iz kalu li qaumihim kad rekoše svome narodu inna bura'a minkum mi se vas odričemo je tako i šta još odričemo se vas i ne samo vas prvo vas pa onda i onoga čemu ibadet činite mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa odricanje mora biti ne samo od onoga čemu ibadet čine, nego i od mušrika. I to prvo od mušrika. Od onih koji čine taj širk. O tako? Pa onda od onoga u čemu čirk, čine širk. U čemu čirk čine i toga se odriče. Obeda bejnena, obejne kumula Obeda. I postade jasno vidljivo. Beda. Beda znači da je jasno vidljiva, vidljivo šta? onaj uveda bejnano bejne kumula adava neprijateljstvo jasno vidljivo očito neprijateljstvo wal bagba i mržnja i mržnja tako je odnos i zbog toga je šta naređena znači borba i propisan je džihad i onaj ko pokreni džihad protiv ovakve skupine koja neće da tekfiri mušike pokrenuo je džihad koji je u utemeljen Tako, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitne. Borite se protiv njih sve dok ne nestane fitne. A šta je fitna? Širk. Dok ne nestane širka. Tako. I وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I dok ne bude sva vjera Allahu, dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno svi propisi po Allahovoj vje, vjeri. Ne ima izmjene, ne smije ni jedan propis biti mimo Allahove vjere ili kako nije Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Eto to je otprilike ono čitavo poglavlje prošlo koje smo ovdje čitali. Sljedeći poglavlje je pro, poglavlje El Udru bil Džehl. Opravdanje nezna, neznanjem. Opravdanje neznanjem. Kad govorimo o opravdanju neznanjem, prvo pitanje koje će se ovdje potegnuti jeste pitanje fetri, Zašto? Zašto? Hajmo malo pokrenite. Zato što će obično znanje biti vezano zašto? Za period fetre, I šta je fetra? Period kad je period znači prije slanja poslanika ili period u kojem nije bilo poslanika. Period u kojem nije bilo poslanika. Dobro. Tako otprilike e, se definiše. A vidjet ćemo sad uz Allahovu pomoć da to period fetre nije isključivo vezan za određeno vrijeme i za određeno mjesto ili za određeni narod. Za određeni narod. Nego je to općenitiji pojam. Pa kaže prva rečenica kaže autor vrijeme imamo Muhammeda ibn Abdul i njegovih unuka se prispaja ili smatra vremenom fetri. Vrijeme šeha Muhammed ibn i njegovi sinova i unuka smatra se vremenom fetri. Vremenom fetri. Vremenom fetri. Zašto? Kaže zbog toga što su se ljudi odaljili zato što je mnogo vremena prošlo, zato što je vjera postala strana i garib, jel tako? I zato što su ljudi se udaljili od izvornog arapskog jezika i sve to isprečava, jel tako, da bude dokaz nad njima jasno uspostavljen. Kaže šeha Latif ibn Abdurrahman u, u svom pismu koje je napisao Ali ibn Hamed bin Sulejmanu u kojem kaže a ovo vrijeme je vrijeme fetri. Koje vrijeme? Znači vrijeme njihove dave. Je vrijeme fetri slično vremenu džahilijeta. Na što misli ovdje? Na vrijeme prije slanja Muhammeda sallallahu alaihi prije poslanstva. Slično vrijeme, vremenu džahilijeta. Iako su knjige e, prisutne, iako knjige postoje, one ništa ne pomažu, e, ništa ne mogu ljudima pomoći, jel tako? dok se ljudi ne prihvate tih knjiga i dok ne budu uzimali značenje iz tih knjiga i granice i propise Allahove iz tih knjiga preko učenih ljudi. Preko učenih ljudi. Isto tako kaže Allah pišući pismo nekim od muslimana kaže Allah subhanahu wa ta'ala je vama dao veliku blagodat, Allah vam se smilovao u ovom vremenu u kojem prevladava džahilijet i u kojem se raširile zablude. I ovo vrijeme bi asril I ovo vrijeme koje se može spojiti sa vremenom fetri. Može se smatrati vremenom fetri. Šta je Allah vama dao u ovom vremenu onoga ko će vam, alaikum salam, rahmatullahi onoga ko će vam, onoga ko će vam obnoviti vašu vjeru i pozvati onome sa čim je došao Resul sallallahu alaihi ve sellem. A to je šehhul Islam Muhammed ibn tako? Koji je obnovio ono što je nestalo od znakova vjeri. Pa su mnogi nakon sljepila progledali i mnogi su nakon zablude na uputu izašli i on vas je znači njegovim sebe Allah subhanahu wa ta'ala se izveo, izveo na pravi put i došlo je do širenja znanja koje bi daleko bilo od vas, jel tako, koji je svaki od vas <clears throat> ili slični vama ne bi ga nikad e, dokučili, jel tako, uobičajeno, dok nije uspostavljen čvrsto dokaz i dok nisu, znači, e, putevi bili jasno jasni kao u prvo vrijeme ovog umeta, kao prve generacije ovog umeta. E, ovo, je govor, ovo su fetve i govor učenjaka koji upućuje na to da su oni smatrali šta? Vrijeme, njihovo vrijeme, vrijeme fetri. Smatrali vrijeme fetri. Dobro. Zašto nam ovo treba? Zato što govorimo o ne zna neznanjem. A kad će biti neznanje rašireno ili tako? I kad će se moći uopšte smatrati da je neko opravdan e, neznanjem u nečemu ili za nešto? Kad nestane znanje, jel tako? Ako se smatra vremenom fetri. Pa kaže, šta je sa onim ko umri u vremenu fetri? Pitanje. Alikom se. Šta je sa onim ko umri u vremenu fetri kao mušik? A nije nad njim uspostavljen dokaz. Jer ako je uspostavljen nad njim dokaz, je li to onda vrijeme fetri? Nije. Ako je dokaz uspostavljen, onda nije vrijeme fetri, je li tako? Onda se ne može smatrati vremenom fetri, ako je dokaz uspostavljen. Razumijete, Nego, šta, ako on umre u vremenu kad se smatra vremenom fetre, znači da uobičajeno ili smatramo mi da nije dokaz nad njim uspo, uspostavljen. Da nije dokaz nad njim uspostavljen. Pa kaže še, Abdullah ibn Brahman Ebu Batin, koji je poslao Abdurrahman ibn Muhammedu ibn Nafiju, pa kaže, što se tiče propisa onoga ko umre u vremenu fetri, a do njega nije doprla dava Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah najbolje zna šta je sa njim. Allah najbolje zna šta je sa njim. Neće da donese nikakav hukm. A zatim kaže, a ime fetre nije posebno samo za jedan ummet, bez drugog. Kao što kaže Imam Ahmed u svojoj hutbi obraćajući se zindicima i džehmijama, Kaže, alhamdulillahi alladhi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je dao u svakom vremenu fetre od poslanika ostatak učenjaka je tako? Ostatak učenjaka pa onda nastavi dalje rečenica. Znači, ostaju u svakom vremenu fetri šta? Ostaci učenjaka koji će uspostaviti dokaz i prenijeti zna? Prenijeti znanje. I ova rečenica također u ovom značenju prenosi se od Omara radijallahu anhu. Mi općenito nismo zaduženi da donosimo hukm o ljudima iz vremena fe, fetri. Nismo zaduženi, jel tako? A razilaženje u ovom pitanju je poznato. <coughs> Gdje se pojavljuje ovo pitanje? Kad se u ograncima i posebnim propisima govori o propisu djece mušri, mušrika. Tad se pojavljuje ovo pitanje. Isto tako kad se govori o onima koji dočekaju svoju zrelost kao nenormalni, ludi. Je tako? I tako slično. Znači, isto pitanje podvodi se i onda se u tom kontekstu spominju oni koji umru u vremenu fe, fetre. Zašto? Zato što spadaju ili slični su ovoj kategoriji po tome što nije uspostavljen nad njima dokaz. Jel tako? Zato se tu ta mesela spominje. Kaže, u dijelu koji se zove Elfonon, uh, Hanbelijsko dijelo, kaže neće biti kažnjen. Spominje Ibn uh, Hamid, bit će kažnjen. Dok, ne kaže, dok nije rekao El Qadi Ebu Ja'la, kad spominje kuranski ajet وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ mi nećemo kazniti dok ne budemo poslali poslanika kaže šta je dokaz u ovom ajetu mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika. Šta znači ovaj ajet? Kaže ovo je dokaz da poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala nije obavezno samo razumom, nego ta obaveza proizilazi iz šerijata. A šerijat je slanje a šerijat je slanje poslanika. Pa ako čovjek umre prije slanja poslanika, mi ne tvrdimo znači odlučno da je on u, va, u vatri. Ne tvrdimo, e, ovdje kaže lem jukpa, znači ne osjeća se, u smislu ne kaže se odsječno da je on u, va, u vatri. Ako čovjek umre prije nego do njega dođe dava. Ako umre prije nego što dođe do njega dava. Zašto? Zato što Allah subhanahu kaže mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanike. Kaže Ibn Qajim Allah govoreći o kategorijama mukellefina. Šta su mukellefin? Šerijetski obaveznici. Govori o kategorijama šerijetskih obaveznika pa kaže 14. kategorija. Znači ovdje je on spomenuo samo kategoriju koja je slična ovome o čemu mi govorimo. A do 14. kategorije one nabroju neke druge. Ali ovdje nas interesuje ova 14. kategorija kaže to su ljudi koji nemaju nikakve pokornosti ani grijeha ne imaju kufra ni imana. Kako to? To su oni do kojih nije doprla dava. Ni u kom slučaju. Znači nisu čuli za davu nije doprla do njih dava, niti su za nju ikakvog habera čuli. Znači nikakvog habera od davine nemaju. Od njih je isto tako i luđak koji ništa ne svata i od njih je gluh koji ništa ne čuje i od njih su djeca mušrika i oni koji um, umru prije nego što su išta znale razluči, razlučiva. Djeca mušrika koja pomru prije nego što su išta znali razlučivati. Pa kaže, umet se razišao po pitanju ove kategorije, 14. kategorije obveznika, jel tako, širijetskih obaveznika. Kaže, veliko razilaženje oko ovoga ima. Pa je onda spomenuo mišljenja koja se spominju pa je onda spomenuo da je odabrao mišljenje koje je odabrao njegov šejh. A kom je šejh? Ibn Qajim. Ibn Taymi odabrao mišljenje koje je odabrao njegov šejh pa kaže bit će iskušani na sudnjem danu. Sve ove kategorije. Djeca mušrika koja su pomrla prije nego su dostigli zrelost. Jel tako? gluh, lud i tako dalje. I čovjek šta? Iz perioda kad je period računa se vrijeme fetre, nije došao do njega, došla do njega dava. Nije ništa čuo od dokaza, nije uspostavljen nad njim dokaz. E ovi, kaže, bit će iskušani na sudnjem danu, na osnovu čega? Na osnovu onoga što bilježi Imam Ahmed u svom usnedu od Al-Aswad ibn Sarija. Da je Resul sallallahu alaihi rekao, Arbaatun Četvorica će biti iskušani na sudnjem danu. To je gluh čovjek koji ništa ne čuje i lud čovjek i čovjek u dubokoj starosti i čovjek koji umre u periodu fetri. U periodu fetre, kad nema do, dokaza. Tako ćemo zvati ovo vrijeme. Period fetre u stvari to vrijeme kad nema do, dokaza nije uspostavljen do dokaz. Kaže što se tiče gluhog reče gospodaru došao je islam a ja ništa nisam čuo. Lud će reći gospodaru došao je islam a djeca su me gađala balegu Je li tako igralo se sa mnom? Ponižavali A što se tiče čovjeka u dubokoj starosti reče došao je islam a ja ništa nisam mogao da razumijem. A što se tiče onoga koji je umro u periodu kad nije bilo dokaza, znači u periodu fetrije, kaže, reći će gospodaru, nije mi došao rasul Pa šta je dokaz? Dokaz je, šta? Dolazak rasula To je dokaz. Nije mi došao rasul Pa će Allah subhanahu od njih uzeti zavjet da će mu se pokoravati uzeći od njih zavjet da će mu se pokoravati. Pa će im poslati nakon što uzme od njih zavjet. Ovo je na ahiretu, braći. Uzet će od njih zavjet da će mu se pokoravati. Pa će im poslati izaslanika. Da im naredi da uđu u vatru. Pa kaže tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ako uđu u nju, bit će im hladna i spasonosna. će im hladna i spasonosna. I onda spominje da je ovaj, znači prenosi od Ebu u drugim predajama, znači od Ebu i na, ovdje se zaustavlja predaja na ovom, je tako? Ako uđu u vatru, bit će im vladna i spasonosna. A u drugoj predaju od Ebu ima dodatak još ko ne uđe u nju, bit će u nju ba, bačen. Zato što, zato što je Allah prije toga od nje uzeo zavjet da će mu se pokora, pokoravati. Pokoravati. I tu je kraj. Znači iz ovog hadita vidimo šta? Da ove kategorije će biti na sudnjem danu isku, iskušan. Kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kod riječi uzvišenog vama kunna mu'adzibina hatta nab'ath rasula nećemo kazniti dok ne pošaljemo poslanika ili mi ne kažnjamo dok ne pošaljemo poslanika kaže ovdje ima jedna mesela jedno pitanje oko koje se umet razišao a to je pitanje djeci koja umru dok su mala a njihovi roditelji su kafiri Isto tako pitanje luđaka, gluhog i onoga ko umre u periodu kad nije, nema dokaza, u periodu fe, fetre. Kaže, po pitanju njih spominje se mnogo haditha koje ću ja ovdje navesti. Tamo, on u tefsiru, kaže ja ću navesti. A onda autor ovdje kaže, a zatim je spomenuo otprilike deset haditha koje je počeo spominjati sa ovim hadithom koji smo mi ovdje sad spomenuli. Ovaj malo prije hadith koji bilježi Imam Ahmed, je tako? Da će reći tako kako će reći na sudnjem danu i da će Allah subhanahu iskušati. A zatim je rekao Od učenjaka ima oni koji misli da će biti iskušani na sudnjem danu. Shodno čemu? Shodno ovim hadithima. Je tako? Pa ko se pokori na sudnjem danu ući će u džendet. i bit će otkriveno Allahovo znanje o njemu ako se ne pokori, ući će u vatru i bit će otkriveno Allahovo znanje o njemu. Kad? Na sudnjem danu, jel tako? Kad budu iskušani. A ovo je mišljenje koje se zasniva na ovim dokazima kad se svi oku, kad se svi dokazi sastave, šta, našto što upućuju? Da će biti iskušani na sudnjem danu. Ovi hadizi, ovi prethodni hadisi, znači, oni su doslovni jel tako? I jedna predaja potpomaže drugu, jel tako? Da će biti iskušani na sudnjem danu. I to je mišljenje koje spominje e, Eš'ari od Ehlusu, Ehlu Sunneta. Ovaj, El Eš'ari je napisao tamo dijelo mišljenja islamijuna, jel tako? Islamista. Pa tamo bilježi da je mišljenje Ehlu Sunneta po pitanju ove djece šta? da će biti iskušani na sudnjem danu. A odbacio je i onda je Ibn Kathir odbacio mišljenje oni koji kažu, jel tako, opovrgavaju ovo mišljenje, čime? Ovo mišljenje je nezasnovano, braću, na čemu? Na dokazu, jel tako? Da će biti iskušani na sudnjem danu. Zasnovano na hadisu na dokazu, jel tako? Dobro, kako onda se razilazi Mnogi odbacuju ovo mišljenje zbog čega? Zbog čega, braći? Zbog svoje pameti. Pamet. Jel tako? Koja često može biti veoma, veoma šuplja, jel tako? Pa kažu ovdje šta? Odbacuju ovo mišljenje radi toga što kažu Ahiret nije mjesto gdje će biti teklifa. Pogledajte šta su smislu. A? Na ahiretu nema teklifa, nema obaveza. Ahiret nije mjesto šerijatskih oba obaveza. Ali zar nije hadih doslovno da će biti iskušani? To ne znači da će biti obaveza, jel tako? Ali Allah subhanahu wa ta'ala protiv svakoga donese dokaz i neće nikoga da kazni ako je objavio, neće mu kazniti nikoga dok ne dođe dokaz, jel tako? onda neće ni ove kategorije da kazni dok ne dođe do dokaz. Prema tome, ovo čime su odbacili ovo mišljenje je u stvari uplitanje čega? Razuma u ono što razum ne može doku, dokučiti. Na kraju dodaje šta vraćam, Da ovo razilaženje po pitanju ove djece kaže ovo je posebno šta? Za djecu muši mušrika, da neko, neko ne pomisli da se razilazi po pitanju djece muslimana. Kaže da djeca muslimana tu nema nikakvog razilaženja i spominju učenjaci i džma oko toga, tako? Kao što se spominje od imama Ahmeda kaže la fihim annahum min ahli Nema razilaženja oko djece muslimana da su oni od stanovnika dženneta od stanovnika džendeta. A ono što se od nekih učenjaka negdje spominje, jel tako, da zastaju po pitanju djece muslimana, kažu to je jako čudno, jel tako, i garib i na to se ne obraća pa pažnja nakon iđma iđma uleme. Allah vam se smilo. Iz ovog vidimo šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala će ove koji budu umrli u vremenu fetre. Ovo je kategorija koja nas ovdje zanima i zato sam spomenuli ove predaje. U periodu fetre šta da će biti iskušani na sudnjem danu? Ako će biti iskušani na sudnjem danu, a na Dunjalu ko nije uspostavljen dokaz na njima, šta je onda sa njima? E to je pitanje. Znači na Dunjalu nije uspostavljen dokaz nad njima, zato će na sudnjem danu biti isku, iskušani. I mi kažemo, već smo spomenuli da nećemo odsječno tvrditi da su oni od stanovnika va, vatre. Zašto? Zato što nije dokaz nad njima uspostavljen. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعْتَ رَسُولَ Nećemo kazniti dok ne pošaljemo Rasula. A? Pa onda kažemo šta će biti sa njima na ahiretu? Će biti iskušani. E zato ne tvrdimo da će biti u, va, u vatra. Dobro, dok su na Dunjaluku, šta je sa njima? A, sad ćemo, e to je pitanje. Zato je čitava mesela se kruži, kruži da, da to, da to pojasne. Pa kaže, u naslovu kaže, ko ibadet čini nekome drugom mimo Allaha, on nije musliman. Makar bio neznalica i makar nad njim dokaz ne bi uspostavljen. Dovoljno je pametno samo ovo, je tako? Šta je s ovima u Emonu Fetri? su muslimani? nisu ni u kom slučaju muslimani. Nisu ni u kom slučaju muslimani, niti mogu biti. Pa nije dokaz nad njima uspostavljen. Pa tamo znači da, za islam nisu ni, čuli. A da jest dokaz nad njima uspostavljeno da bi pitanje bilo jasno, jel tako? Ali ovako sigurno nisu bili muslimani. Dobro. Kaže činjenje tevhida, a ostavljanje širka, to je osnova svih osnova. To je temelj ove vjere. Šta? Da se čini tevhid, ispunjava tevhid, da se ostavi širk. To ti je značenje la ilaha illallah, jel tako? A dokaz protiv ljudi je uspostavljen slanjem poslanika i Kur'an i Kur'an. Kaže, oni koji ibadet čine kaburojima. Dobro slušajte, braći. Oni koji ibadet čine kaprovima, makar bili nezdalice i makar u tome imali nekakav tevil, pa tako, izokretanje značenja, pogrešno tumačenje i tako slično, oni u nijukom slučaju nisu muslimani. Kod šeha Mohamed ibn Abdullahaba, njegovih unuka i sinova, što se nastavlja na mišljenje Ibn Tejmije i njegovog učenika Ibnu Kajima i učenjaka, jel tako, ovog ummeta. Oni ni u kom slučaju nisu muslimani. Zato, zato, braćo, kad še Muhammed ibn Abdul Wahab ili ibn Taymije ili ibn Taim i učenjaci kad kažu da je neko opravdan neznanjem onda sigurno ne misle na ove koji ibadet čine kabrovima ili nečemu drugom drugom. Zašto? Zato što oni kod njih uopšte nisu muslimani. Muslimani. Pa kažu musliman je opravdan neznanjem. Na primjer, navodi negdje. Musliman je opravdan neznanjem u nečem. Jel tako? Tamo gdje spominju. Onda to kad kažu sigurno se ne odnosi na one koji ibadat čine kaburovima ili u drugom. Zašto? Zato što oni kod njih jasno nisu nikako ne broje se od muslimana ne broje se od muslimana, Ovo je jako važno. Zašto? Zato što ćete naletiti, pročitati, je tako, razne pokušaje šta da se govorom uleme jel tako dokaže da ipak ovi su šta bili kod njih opravdani na znanju. Pa kaže nakon prije pojave dave Muhameda Ibn Abdullah rahimahullah bili su propis kao sljedeći. Propisi ljudi su bili sljedeći. Ko je radio po islamu, a ostavio se širka, bio je šta? Musliman. Je tako? A onaj koji je činio i ibadet nekome drugom mimo Allaha, on je po svojoj vanštini šta? U kufru. Je tako? Ali, njegovo znači vanjski propis za njega je šta? kofr Ali unutrašnji propis, naš smisli ovdje unutrašnji propis? Za ahiret. Znači na ahiretu šta će biti sa njim? To je Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Braćo, znači prije nego što je šeji Mohamed ibn Abdullahab, znači prije nego što je stasala njegova dava, rekli smo, oni su ovako se postavili prema ljudima. Kako? Kažu, ko je bio musliman i ostavio se širka Muslimani, Svjedočimo da je musliman. Ali ko je zapao u širk i činio ibadat nekome mimo Allaha, šta kažu za njega? Vanjski po vanštini on je u, u kufru. Ali opet nisu htjeli šta? Da odsječno tvrde za njega da je u vatri. Zašto? Kaže, zato što postoji mogućnost da nije uspostavljen na njim do, dokaz. Zato što postoji Znači nisu odsječno htjeli da kažu da je u vatri. Pored toga što je njegov vanjski propis šta? Kufr. Zato što postoji mogućnost da nije uspostavljen nad njim dokaz. Pa šta ako nije uspostavljen dokaz? Onda će biti isku iskušan na sudnji dan. A to ti ne znači da će biti u, vatri. Pa kaže, ako čovjek umre i na tome, na čemu? Na širku. Na širku i kufru a mi nismo sigurni je li uspostavljen dokaz nad njim ili nije, je tako? Onda kaže njegov vanjski propis šta? Da je on u kufru. Pa se za njega ne dijeli sada, sadaka, niti se za njega kolju kurbani, niti se za njeg istikvar čini, niti se kaže da je on otarasio svoje šerijatske obaveze koje je možda ispunio. Kao na primjer hađ. Čak i ako je ispunio hađ, u takvom stanju širka, je tako? Mi mu nećemo brojati da je on skinuo obavezu hađa sa sebi. Zašto? Zato što je za ispravnost svakog ibadeta osnovni šart Islam. A ovaj nije nije bio na islam na islam. Pa kaže dalje, znači imali smo jednu situaciju, znamo za ovoga da je bio musliman, nije činio širka, musliman. Za ovoga znamo da je činio širk. Kafir, jel tako? S tim što ne tvrdim odsječno da je na Ahiratu u vatri zbog mogućnosti da nije uspostavljen dokaz nad njim. Treća kategorija. Treća kategorija. Pratite, broć Treća kategorija, onaj ko umre, a mi ne znamo kako je njegovo sta, stanje. Ništa ne znamo o njemu. Je tako? Onda nećemo mi reći da je on musliman, jel tako? Zato što nemamo nikakve osnove da donesemo takav sud o, o njemu, jel tako? Ali isto tako nećemo reći ni da je kafir. Zašto? Zato što ni zato nemamo, nemamo osnove, zato što ni zato nemamo osnove, jer on za nas šta nepoznatog sta, nepoznatog stanja. Pa kaže na kraju, onaj ko od njih bude musliman, Allah subhanahu wa će ga uvesti u ženeta, onaj ko bude od njih kafir, po svojoj vanštini, jel tako, i unutrašnjosti, znači bude nad njim uspostavljen dokaz, a on opet nije htio da vjeruje, bit će vječno u džahennemu, jel tako, a onaj, to je druga kategorija, treća, onaj nad kim ne bude uspostavljen dokaz, jel tako, a činio je širk, jel tako, mi smatramo da njemu pripada propis oni koji su živjeli u periodu fetre. A to je šta? Biće iskušan na ahiretu, a nije musliman ni u kom slučaju. On će biti iskušan na ahiretu, ali nije musliman ni u kom slučaju. Zašto? Zato što je činio ši Zato što je činio širk. Tako su, pogledajte ovo, tako su imami ove dave sudili o imecima ljudi u njihovom vremenu. Kako? Govorili su da je njihov imetak imetak kafira koji su kafiri u svojoj osno, osnovi. Tako su sudili. Znači ljude koji su činili širk, jel tako, i bili u širku u to vremenu, smatrali su i nevjernicima u osnovi. Jel tako? Naspram čega? Šta su još mogli smatrati? Da su mortedi, a nisu htjeli da ih smatraju mortedima. Jel tako? Nego su rekli šta oni su nevjernici u osnovi. Zašto? Zato što kad ih tako uzmemo, onda imaju pravo šta? Na nasljedstvo između sebe. Jel tako? A zatim kad neko od njih prihvati se islama i ostavi širk, ostane njegov imetak koji se zateku kod njega, njegov, njegov. Nisu govorili da su da je njihov narod u riddetu. Učenjaci nisu htjeli da kažu da je njihov narod u riddetu otpadništu što Zašto? Zato što murtedi jedni druge ne mogu nasljeđi, nasljeđivati, jel tako? I ako bi taj, to mišljenje zauzeli, takav stav zauzeli, onda bi sav imetak u to vremenu pripao Bejtul Malu. Kako? Zato što su oni murtedi i metak murteda pripada Bejtul Malu. Oni se ne mogu nasljeđi, nasljeđivati. Sam njihovi metak pripada Bejtul Malu. Isto tako onaj ko od njih prihvati Islam i njegovi metak pripada Bejtul Malu jer ne može ga naslijediti od svog prethodnika jer je ovaj bio murted sve dok ne dokaže da ovaj njegov od kog je on naslijedio metak nije bio murted nego bio muslima. Znači došli bi u jednu a, bezizlaznu i tešku situaciju. Pa su rekli šta? Nisu htjeli osuditi svoj narod da su u ridnetu, da su murtedi i otpadnici, nego su rekli oni su nevjernici, mušrici. <coughs> Isto tako su se prema njima postavljali kad je, u pitanju borba. Kad je u pitanju borba. <coughs> Ponašali se prema njima kao nevjernicima u osnovi, jel tako? kao nevjernicima nad kojim nije uspostavljen do dokaz. Pa nisu pokretali borbu protiv njih dok im nije, ne dostave da davu. Pogledajte ove mudrosti. Nisu htjeli pokretati borbu protiv njih dok im ne dostave davu. Pa kad im dostave davu, onaj ko davu prihvati, onda se sa njim bore protiv sljedećeg. Je tako? A onaj ko odbije, onda su se protiv njega borili kao protiv mušri, mušrika, protiv mušrika. Nakon što je dava stasala i nakon što su ustanovili da je dava koju su oni pozivali, doprla do ljudi koji su ih okruživali, do naroda i plemena koji su živjeli u njihovoj okolini, je tako? Onda im više smatrali su da je poslije toga nije im bio vađib da prvo pozovu pa onda napa pa onda napadaju. Šta to znači? Nakon što je dava stasala i nakon što se decenijama je tako okolna plemena i države borile protiv te dave i ratovali protiv nosilaca te dave onda oni više poslije toga nisu smatrali da da do njih dava nije došla i doprla. Je tako? Nego su dali sebi za pravo jednostavno i na što su stvari imali pravo da napadaju šta? Izne, iznenada prije dostavljanja da. Braći, je ovo jasno? Ovo sad treba da jasnim ša. Šta ti ovo znači? Ovo ti znači da onaj koji je opravdan neznanjem. Je tako? To je onaj do kojeg nije dospio haber o davi. tako? Nije dospio do njega haber o islamu, o Kur'anu, o poslaniku sallallahu alaihi sallam. E to ti je E šta ćemo sa njim? Ako je činio širk, on je što se tiče vanjskog propisa mušrik, ali mi nećemo otvoreno, znači, e, kako bi rekli, sto posto utvrditi da je on u vatri. Zašto? Zato što je moguće da nije do njega dokaz došao pa će biti iskušan na sudnjem danu. Ali nije musliman ni u kom, ni u kom slučaju. Musliman je samo onaj koji je ispuljavao islam, činio ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala, a ostavio se širka. A ostavio se širka. Znači, ovo je tako jednostavna stvar. A tako teška za mnoge ljude. Danas da shvate. Šta ljudi danas ne mogu da shvate? da ne može biti musliman nije se ostavio širka. La haula wa Ima li šta prosti? Jel' ikome Resul sallallahu alaihi ve sellem dozvolio, evo, da dadne prisegu, ali ne mogu ja da ostavim nešto od širka, ne može da ostavim. Je bilo moguće? Ima li šta jednostavnije i poznatije? Opšte poznatije među ljudima. Šta? Da ne može biti musliman dok ne ostavi širka. La haula wa Kaže, postavljeno je pitanje, imamo otprilike možda još 15-20 minuta, pa možemo i ovu fetvu pročitati uz Allahovu pomoć. A sve ove fetve sad šta? Ponavljat će ti ovo što smo već čuli. Zašto ponavljati? Da ti se potvrdi znači da to nije neko mišljenje pojedinačno, nego da su to bile općenito fetve učenjaka, tako su učenjaci govorili. Kaže, Hamed ibn, Hamed ibn Nasir pitanje pa kaže u pitanju se navodi spominje se al islamu jehdum, jehdemu ma qablahu islam ruši ili jehdumu ma qablahu islam ruši ono što je prije njega u drugom predaji briše ono što je prije njega šta vam ovo znači islam briše ono što je prije njega ko se pokaje i primi islam, izbrisano mu je ono što je bilo prije islama, je tako? U hadisu na oprosnom hađu kaže Rasul sallallahu alaihi ve Era inna demel džahilijeti kullahu mevdu'un Zaista je sva krvarina iz džahilijeta poni, poništena. Šta ovo znači? ko je imao krvarinu iz džahilijeta u džahilijetu ubio pa trebao platiti krvarinu šta je sad je to sve poništeno ne važi više nije oba obavezan da tako pa kaže mi smo razumjeli iz vašeg odgovora da onaj ko vjeruje Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa ako učini nešto što je e, od riječi i dijela kufra ne znajući za to da ga vi ne smatrate nevjernikom dok ne bude uspostavljen nad njim dokaz. Pa ako je ovo, je tako, ako je stanje ovoga, ako ovaj, ako ovaj koji čini širki kufr iz neznanja, ako ubije nekoga, nakon što se nad njim do njega dođe dava i uspostavi dokaz, da li će mu ta krvarina biti nakon što dođe dava i prihvati je biti poništena ili neće? Pa kaže, onaj ko čini kufr i širk zbog svog neznanja ili nema ko da ga upozori, jel tako, ovdje kaže nećemo presuditi njemu da je kafir zbog toga što nije nad njim dokaz uspostavljen. U smislu da je kafir šta? da će biti u vatri, ne tvrdimo, znači la nahkomu, znači ne presuđujemo mi da je on u, va, u vatri. Zašto? Zato što nije dokaz nad njim uspostavljen. Ali, ali je li on kafir? On jest po svojoj vanštini, u vanjskom propisu, dunjaličkom, što se tiče nas, kafir. Jel tako? Međutim, isto tako ne možemo reći da je on musli, musliman zato što nije došao dokaz do njega. Kako će biti musliman ako nije došao do njega islam. Razumijete? Šta znači nije uspostavljen dokaz nad njim? Znači nije došao do njega isla, islam. Kako će biti musliman? Ako ne sudimo ovaj da je kafir pa još jel tako, i ne kažemo da će biti vječno u vatri, onda nećemo reći pogotovo da je muslimana do njega nije došao isla, islam ni haber o islam. Jel tako? Nego kažemo ovo što on radi to je kufr. Zbog tog kufra halali njegovi metak i krv i krv. Znači po vanjskom propisu on je kafir. Iako mi ne kažemo da je on znači nevjernik u smislu da će biti vječno u džehennemu zato što nije uspostavljen dokaz nad njim. Pa kaže neće nam niko, ne može se ovdje reći ako nije kafir da je musliman nego kažemo, je tako, E, njegovo djelo je djelo kufra, a propis na pojedinca se ovaj, zasniva na dostavljanju dokaza u smislu ahire, ahiretskom, jel tako? Učenjaci spominju da će ashabul feterat, stanovnici koji su živjeli u vremenu kad nije bilo do dokaza. Evo Znači zato neće da gore kaže tako kad nije bilo dokaza da će biti iskušani na sudnjem danu na arasatima da će biti iskušani na sudnjem danu pa nisu ih njihov propis skroz učinili kao propis nevjernika niti su ih učinili kao propis dobročini dobročinitelja zašto nije skroz propis propis nevjernika zbog ovog krajnjeg detalja da ne, sude šta će biti sa njima na ahire. na ahiretu. A zašto ne sude šta će biti sa njima na ahiretu? Zato što nije nad njima uspostavljen dokaz. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi nećemo kazniti dok ne uspostavimo do dokaz. Pa kaže, ako ovakav ubije, a zatim se prihvati islama, šta mu ovo znači, nije musliman bio, jel tako? Ako ovakav ubije, a nakon toga se prihvati islama, mi nećemo suditi da plati on krvarinu za onoga koga je ubio. Je tako? Nego kažemo, Islam briše ono što je bilo prije njega. Znači nismo ga dosta smatrali muslimanom, nego od oni do koji nije došao do dokaz. Zašto? Zato što je ubio onoga koga je ubio u stanju svog nevjer, nevjerstva, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Drugo pitanje. Ako u ovakvom stanju, pazite ove Allahove milosti, ako u ovakvom stanju čovjek, znači on šta, nije do njega došao dokaz, on čini širki kufr, ali pored širka kufra čini neka dobročin, dobročinstva. Kaže, šta će biti sa tim dobročinstvima? Nakon što on prihvati teuhid, je tako, i ostavi se širka. Šta će biti sa njegovim dobrim dijelom? Pa kaže, čovjek koji čini kufr ili vjeruje u nešto što je kufr, u stanju neznanja, jel tako? Ili nema ko da ga upozori, jel tako? Ako uči nešto od dobročinstva i nešto od dobrih djela. Allah subhanahu wa ta'ala će ga zato nagraditi. Kad? Kad on prihvati islam kako treba i ostvari teuhid. Vidite ovo, braću. Dobro pratite. Na, bio je u širku, jel tako? Nakon toga ostvario teuhid. Jel tako? Šta? I ona djela koja je činio prije teuhida, od dobročinstva, pomaganja ljudne, jel tako? Zato će ga Allah nagraditi. Kao što na to upućuje hadith Hakim ibn Huzama gdje kaže eslemte alama eslefte min hajr. Prihvatio si islam na ono što si iza sebe ostavio od hajra. Znači na to si prihvatio islam. Znači i ono od hajra što si prije radio broja, broja će ti se. Jeste shvatili Ali što se tiče obreda i ibadeta koje je obavio u takvom stanju, prije nego što je ostvario teuhid, neće mu se brojati. Zašto? Neće mu se brojati da je spala sa njega obaveza, zato što nije ispunjavao tad šart isla, islama. Pa kaže, ako je učinio hađ, reći će mu da ponovo obavi, obavi hađ. Zašto? Zato što ga obavi u stanju, u stanju kufra. U stanju kufra. Dobro. naređuje se da obavi ponovo hađ da bi sa njega obaveza spala sa sigurno sa sigurnošću. Da znamo sigurno, znači i da bude siguran da je sa njega obaveza obaveza spala. Da je sa njega obaveza spala. Ovo je, znači, otprilike ono što bismo mogli, što, znači, bi se mogli zaustaviti večeras uz Allahovu, uz pomoć. braće moja Znači oni koji čine veliki širki kufr ni u kom slučaju nisu muslima, muslimani. Ako nije nad njima dokaz uspostavljen, onda će biti iskušani na ahire, na ahiret. A ako jest dokaz nad njima uspostavljen, pa oni ozbili, onda su nevjernici i po vanjskom propisu i po unutrašnjem. Znači nevjernici su i na Dunjalku i na Ahiretu. I nema iskušavanja više na Ahiretu. Gotovo. Razumijete, braći? E zato se spominje i na to se svodi šta ovaj udr. Odr bil džehl kad je u pitanju veliki širk i ku i kufr. Kada je u pitanju veliki širk i i Allah subhanahu wa ta'ala najbolje 来，不解释。